бо ось він вийшов із свого захисту і покликав несподіваного гостя. Бачиш там у човні рибу? Бачити то я її не бачу, але найти то найду була відповідь. Так візьми її в мішок, що лежить біля неї, і неси на берег ось тут до мене, а не забудь узяти її скипки. По хвилині чужинець із мішком на плечах вийшов із човна і йшов за старим Олексієм уверх стрімким берегом. Гість скинув мішок біля входу печери, а старий Олешич став розводити ватру. Спасибі вам, дядьку, що не прогнали бездомного. На безхліб'ї далеких шляхів, без путньої одежини на хребті та без крівлі над головою трохи загинути не довелося. Розгорілася ватра, і гість побачив у куті печери хрест. У цю мить замовк, зірвався і впав навколішки, а після довгої молитви, бачачи на пустельнику темну кирею інока, попросив благословення. Не дивуйтеся, святий отче, що я так молюся. Хрест вивів мене з неволі, де не було вже для мене порятунку. Проти всякого сподівання я знайшов змогу вернутися між своїх. Таке лице, як твоє, хлопче, не зводить. Ти не із злих людей, та є в тобі ще щось більше, ніж можна вичитати в очах. Молодець підняв на старого змучені очі. Що ж, у мене нема що приховувати? Адже хто ти? питав старий. Я пустельник Олешич, колись боярин і дружинник князя Святослава. Чи не батько Романа? швидко спитав гість. Де він? Живий, здоров, чи може? Ні, я не батько, а дядько. Він саме поїхав попри тебе з княжою дружиною, якщо ти бачив байдаки на Дніпрі. Гей, то й він був з ними. Шкода. Багато дечого я бажав би почути від нього. Я станко збранич із Галицької землі, я дістався до неволі через зраду княжого воєводи Свена. Тінь промайнула по лиці інока. Хлопче, сказав твердо, наче гнівно. Навіть такий пустильник, як я, знає, що Свен права рука князеві. Не верзи чого-небудь. Станко щиро глянув в очі старому. Саме тому темно стає в моїй душі при вступі на сонячну землю батьків. Я не брешу, святий отче. Хочете, вклякну і на святій сповіді повторю те саме. Свен зрадив не князя, ні дружину, тільки доброгоста Козняка з Києва. Мене знав він тільки з лиця і імені. Тим той залишив мене живим. Розкажи, хлопче, свою пригоду, але тільки щиру правду. Небагато розказувати, святий отче. Ради теж нема, хіба меч або топір на зрадника. Раз виїхали ми на стежку, свен проводив нами, і ми підкрадалися нишком під табір половців. Ми їхали молодняком, коли я почув раптом нюхом дим. У цю мить свен задув у ріг. Я стягнув за острахом вішки і оглянувся. Свен стояв з рогом у руці, а біля нього, блідий, мов смерть, Доброгост із широко розплющеними очима хитався на сідлі, мов п'яний. Нагло з уст його хлинув струмінь крові. Одним скоком я був біля нього. Він мовчки показав на свена і впав з коня. Між його лопатками стримів довгий гострий кінджал. Коли над'їхали поливці, свен зареготався, показав на мене рукою, а сам завернув коня. Мене пов'язали ременями, повезли аж на дон і продали якомусь вірменинові. Мені не було повороту з невола бо мій пан торгував тільки з Персією та Сірією. Аж раз, коли ся караван у Тебріз, прибув до нас із Табарістану багатий тамошній купець, який бажав їхати в Олеше. Він відкупив мене від мого пана, і ми цілою валкою мандрували степами аж до Дону. Тут сіли ми в човни, а коли приїхали в Олеше, печеніські раби, яким було у того пана щось десять, убили купця вночі і повтікали в степ. Коли почали ловити душогубів, я тоді прилучився до них, мовляв, знаю мову втікачів, і на першому нічлігу в степу накивав п'ятами. Справді, велика це ласка Господня, що привела тебе сюди, але чому ти не поїхав додому степами через Інгул, Синопу, Бог, Дністер, ти ж з Галицької землі? Святий Отче, я два роки не був у Києві. Там всяке могло накоїтися за той час. Лице хлопця спаленіло. Старий засміявся. Ну, тепер уже знаю все, сказав. Ти, хлопче, їдеш за дівчиною, боїшся свена, тому сумує твоє серце, а душа тремтить у неспокою. Та йди далі, поклади надію на Бога. Вдосвіта молодий збранич висповідався і пішов дорогою у Київ. Два дні не зустрічав ні живої душі, аж третього наскочив на чабанів із родні. Ці вельми зраділи, що побачили бранця, який утік із печенійської неволі годили йому усьому і провели до найближчого у ліса загубленого хутора пограничників, а ці відвезли його верхи до одної з станиць, якими Володимир обезпечив усе південне пограниччя держави. Були це з кругляків будовані хати, криті терниною та окопані валами. У такій вартівні сидів десятник із княжої дружини та, звичайно, від десяти до двадцяти ополченців з місцевого населення. Княжий десятник розпитав станка, хто він і звідкіля, а що знав його імення з оповідання товаришів, той не стримував його і вислав у Київ разом із кількома вартовими з різних сіл, які верталися додому після служби у станиці. Їх товариство було станкові дуже сподобалось. Руки були веселі, співали пісні, розказували побрехеньки, а крім цього, від них довідався, що начальником дружини в Києві став Мстислав Воїславич і Тисяцький Добриня, що всі варяги поплили у Візантію, чи сам князь був разом із ними, чи залишився у своїх землях, цього не знав ніхто. останні днини дороги молодий збранич залишився сам. Коли в'їхав на передгороддя над Либоддю,